deti môžu ísť na, na party, verím tomu, že to dobrý čas. A skôr ako začnem, Ľubo, zabudol som na teba ako eh, vedúca hore, ale ty robíš také s deťmi. Nech dvojnásobne bol požehná tvoj život, ktorý si dohovoril. Nech si požehnaný, že nech môža ľudosť, nech v každom tvojom rozhodovaní Bože na tvoje vyhania stávanie. Ďakujem za tvoju, tvoje nasadenie a tvoju prácu. OK. Budem brať z jednej strany na som videl na všetkých vás, či, na ktoré nespíte. A... Mohli ste vidieť dve scénky. Dve scénky, ktoré vám deti ukázali. Keby ste mali povedať jedno slovo, a, ktoré bolo charakteristické pre tieto dve scénky alebo mali spoločné. Aké slovo by to bolo? Skúste dať nejaké slovo. A ja len hovorím, nie, nie. To slovo je láska. V jednom aj v druhom príbehu bola zjavená láska. A práve o tomto alebo tohto by som sa dneska chcel dotknúť. Vlastne, čím to všetko začalo? Čím všetko začalo a čím všetko skončí alebo končilo, je láska. Je to Božia láska. Keď si prečítate slova Evangelia Jana 3.16, kde Jan hovorí, lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nezahynul nik, ale väčší život mal každý, kto verí v Neho. Kto verí v Neho. A týmto to začalo. Ale nezačalo to až v, v histórii Nového zákona, ale začalo to. Začalo to už keď si dávno, dávno, dávno, dávno, dávno. A viete, kedy dávno? Keď ešte nič nebolo. Keď ešte nič nebolo. Ani zem nebola stvorená. Už vtedy, už vtedy Boh miloval svet. Už vtedy Boh miloval svet. láskou nás Boh, náš Boh, nás Boh miluje. Aká je to láska? Aký rozmer je tejto lásky Božej voči mne a tebe? Sorry, že mám na sebe takéto tričko, ale nechcel som sa už zase rozvykať. Údajne to nepridá na duchovnosti tejto lásky. A To nie je rozmer. Ale ako láskou Boh miluje mňa a teba. Možno si na tým nikdy nerozmýšľal a chcem, aby sme si dneska približili rozmer tejto lásky. Aká je to láska, aký je to rozmer. Ja 17, 23 hovorí takúto vec. Ježiš sa modlí v Getsemanskej záhrade a medzi inými slovami povie toto. Prečítam trochu viac, aby, aby sme sa dostali do obrazu. Nie len za týchto, prosím teraz za svojich učeníkov, ale aj za tých, ktorí pre ich slovo uveria vo mňa, aby všetci jedno boli, ako Ty, Otče, si vo mne a ja, a ja som v Tebe. Aby aj oni boli v nás, aby svet uveril, že si ma Ty poslal. A slávu, ktorú si Ty dal mne, ja som dal im, aby boli jedno, ako my sme jedno. Ja v nich a Ty vo mne, aby boli dokonale jedno. Aby svet poznal, že si ma Ty poslal a miloval si ich ako si mňa miloval. Toto je rozmer Božej lásky. No? Ak si položíš otázku, ako lásku mám milovať, Boh, takou istou ako Ježiša Krista. Presne takou istou ako Ježiša Krista. Ježiš hovorí takú lásku, ako si mňa miloval. Poprvé chcem ti povedať, Boh ťa miloval skôr, ako si sa narodil. Bože slovo nás učí, že Boh ťa utkal v živote tvojej matky ale miloval ťa ešte skôr, ako si bol potkaný v tvojej matke. Ako v tele tvojej matky sa začala bunka deliť a 9 mesiacov tam niečo sa robilo a potom si prišiel svet, ale Boh ťa začal milovať skôr. Boh ťa začal milovať vtedy, keď povedal, buď svetlo. Keď povedal, nech sa oddelia mora, nech sa stvárne zem, nech vystúpi slúž z vôd ešte skôr ako zaplnil zem živočichmi, neboštákmi, moria rybami a morskými živočichmi, ešte skôr ako a Adama aj ľudia a mňa miloval. Rovnakou láskou ako Krista. Pretože na jednom sa hovorí, že Boh Krista miloval od vekov na veky, proste od začiatku až do konca. To je rozmer Božej lásky. Efežanom 1.4 hovorí, že už pred stvorením sveta si teba a mňa vyvolil. On nie na teba a mňa. Každého človeka si vyvolil pre Božie kráľovstvo. A je na tebe a na mne. Či urobíš to, čo urobili tí slaváči, tí podnikateľia, čo to tu hrali tí deti, alebo tí meditujúci, alebo ktokoľvek kedy Boh ich miluje rovnakou láskou. Je len na nich, či nastúpili, nastúpia alebo nenastúpia. Je na mňa na tebe, či nastúpime alebo nenastúpime. Je na mňa na tebe, ale Boh ťa miloval skôr, ako si sa narodil. Boh ťa sformoval k tebe tvojej matky a tešil sa z toho. Čakal na, ten, na tú chvíľu možno viac ako tvoji rodičia, keď prídeš, otvoríš oči a vydáš svoj prvý hlas. Keď, keď zakričíš prvé A na tomto svete, už vtedy ťa miloval. A miluje ťa to isté toho Krista, ktorý sedí kde? Po jeho pravici. Je jeho v pravá ruka je jeho pravá ruka. Boh ťa miluje tou istou láskou. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Neuveriteľné, že Boh teba miluje ako Krista, ako svojho syna. Ak máte deti, a spýtam sa vás, ako láskou milujete svoje deti. Ak by ste mali dať známy to väčší menší rovná sa medzi mňa a vaše deti, viem, ako to dopadne. Budú to samé nerovnice v môj prospech. Verím tomu, že svoje deti máte radšej ako Boha koho iného. Ja verím tomu, že Boh mal rovnako na teba ako Krista. Tam nebola nerovnica, ale tam bola rovnica. Tam bola rovnica. Tam bolo rovná sa. Božia láska versus civil alebo Kristus rovná sa. Rovná sa takou istou láskou. Toto je dôležité si uvedomiť. Ak budeš rozmýšľať o Božej láske, a budeš niekedy rozmýšľať o Boh milé a milé, takou istou láskou ako Krista. Takou istou láskou ako Krista. A keď sa to niekedy nezdá. Jeremiáš 31.3 hovorí Boh Izraelu. A keď Izrael vymeníš za seba, pretože Izrael bol Boží ľud. A ty, ak veríš Krista, stáv sa jeho ľudom. A v tomto Jeremiášovi hovorí sa toto, že láskou odrekol som ťa miloval. Láskou odvekov som ťa miloval. A Boh ťa miluje touto odvekou láskou. A jeho láska nekončí. Nekončí. Ona sa začala a nekončí. Po druhé, po druhé, ty Božiu lásku nezmeníš. Ty Božiu lásku nezmeníš. Nezmeníš celý svoj život zasvietiš posilovaniu, ako tu tí siláci. Alebo, ja neviem, tu, čo boli všetci tí ľudia, ktorí stvárňovali rôzne, rôzne postavy a zasvetili možno celý svoj život tomuto jednému, týmto svojim spôsobom a konaním, žitím, Božiu lásku nezmeníš. Nezmeníš ju. Vôbec, ani o trošku. Je to nemenná veličina, ktorá je rovnaká každý deň. Každé ráno, keď sa zobudíš, jednu vec, ktorou si môžeš byť istý, jedinou jednou vecou, ktorou si môžeš byť istý, že Boh ťa miluje rovnako ako včera, rovnako ako ťa bude milovať zajtra. To je jediná jedna vec. Keď ráno otvoríš oči a môžeš poďakovať Bohu, že si otvoril, si môžeš byť istý touto vecou, že Boh ťa miluje rovnako. Nemôžeš si byť istý, že tvoj autobus nebude meškať že vôbec nepôjde, že nebude snežiť, že nebude polovica a neviem čo všetko. Možno ty nie si si istý. Dokonca ani nevieš, či budeš ten prepustený ale jedinou vecou, ktorú si môže byť, môžeš byť istý, je, že Boh ťa miluje rovnako. Boh ťa miluje rovnako. Tým, čo konáš, tým, čo robíš, nemôžeš zväčšiť Božú lásku a ani ju zmenšiť. V jednej piesni sa spieva, že Boh ťa miluje, keď si dobrý a keď si zlý. Jeho láska sa nemení. Je mu ľúto toho, čo robíš. Je mu ľúto a nenávidí hriech, ktorý pácháš, ale teba ako osobu ktorú stvoril, ktoré dýchol, dých života. Teba miluje. Teba miluje. Nemôžeš Božú lásku zväčšiť ani zmenšiť, ale jediné, čo s ňou môžeš urobiť, je to, že ju môžeš zviditeľniť. Môžeš ju zhmotniť. Tak, ako to urobil Kristus. Jan 3.16 hovorí, Boh tak miloval svet, že dal svojho syna. A Kristus svojou poslušnosťou a oddanosťou svojmu Otcovi a tým, že on miloval Otca, ako sa ho píše tam Jánovi, tak isto on zmotnil jeho lásku tým, že sa nechal pribiť na kríž za mňa za teba. Je veľká výzva pre môj pre tvoj život, aby som ja na tej zamotnil Božú lásku. Tou láskou, ktorú si si ráno istý, keď sa zobudíš, že je rovnaká, je na tebe, či v ten deň ju zhmotníš a zviditeľníš svoje žene, svojim deťom. Nervóznemu autobusárovi, ktorý chodí, alebo ťa vozí do roboty, alebo tvojmu šéfovi. Ty môžeš Božú lásku zamotniť a zviditeľniť. Neskutočné výsostné právo pre mňa a pre teba. A ak veríš Boha, Boh ťa plní jeho láskou. A je na tebe, či ju dáš vidieť, či ju zviditeľníš. Či ju zviditeľníš možno zhmotníš pre tých ľudí, ktorí toto nepoznajú alebo vôbec to nezažili. Nemôžeš ju zväčšiť ani zmenšiť, ale môžeš ju zviditeľniť alebo zhmotniť. Pane Ježiš takisto ani nezvyšil, ani len o piat nezvyšil Božú lásku, ani ju neznišil. Nezvyšil ju tým, že išiel na kríž. Tá Božia láska sa nestala väčšia, nenabudla väčší rozmer, bola rovnaká. A keby nešiel na kríž, viete, čo sa stane? Nič, Božia láska by bola stále rovnaká. Keby Boh odmietol, a mala to právo, mala to právo, nezmenšil by tú Božú lásku. Boh bol niečo iné. Neviem čo, ale niečo iné. Bože slovo hovorí, že Boh je láska. A samotný Boh je láska. Boha nemôžu zmeniť. Božú lásku Boha nezmeníš. Ty ani ja nezmeníš. Ale ty a ja sa môžeš nechať meniť Božou láskou. Božia láska je veličina, ktorá dokáže meniť tvoje a moje srdce. Je na mňa na tebe, či necháš Božú lásku, aby menila tvoje a moje srdce. Aby menila tvoja a môj život. A cez moja a tvoj život, aby menila okolie, okolie tvoje kolej. Tvoje kolej. Jeremiáš 31.3 hovorí Izraelu to isté, že Boh miloval Izrael väčšinou. láskou. A Izrael ako národ robil veci neskutočné. Robil veci neuveriteľné. Chvíľu miloval Boha, dobre, že by ho nebol boskával. O chvíľu to bol národ, ktorý sa od Boha odvrátil a dokázal robiť veci tak hriešne, dokázal sa kladať iným Bohom, dokázal pohrdať Božou, Bo, Božou dobročinnosťou, dobrotou. Odmietal Boha, šokali na Neho, robili zlé veci. Hú. Ale Boh a Jeho láska sa voči ním nezmenila. Jeremiáš hovorí, miloval som ťa väčšou láskou. A v tom Jeremiášovi sa ďalej, tam sa píše medzi inými, že Boh sa chce zmilovať nad Izraelom a na ich hriech nechce spomenúť nás. Nechce ich viac ani vidieť, ani počuť. Chce ich zahrnúť, alebo teda dať ich od seba preč. Keď si, ak poznáte príbeh marnotratného syna, chlapca, ktorý, ktorý zatúžil si užívať život, chlapca, ktorého otec bol eh, na tie pomery dosť bohatý, ale rozhodol sa a povedal otcovi, oce, oče, daj mi podiel na mojom dedictve už teraz. Ja si to nechcem užívať, keď, eh, ja neviem, budem mať, neviem, eh, koľko ešte ty bude žiť, 30 rokov, ja už tedy budem mať 50, čo už potom, hej, čo si budem už na diskotéku nemôžem ísť a neviem čo, ohúriť svet, ne, nemôžem dobiť nič, proste to, čo robia mladí ľudia, daj mi to teraz, ja si teraz užijem a na pochodku budem robiť niečo iné, možno takto prebiehal ten dialog. A on povedal, dobre, tu máš podľa svojho aj na, na dedictve svoj model, nech sa páči, choď. A ten syn išiel, išiel do sveta a viete, čo robil ten jeho otec? Ten jeho otec chodil a vyzeral chlapca ti sa nevracia. Toto, no toto je Božia láska. Toto Boh robí každý deň. Boh každý deň vyzerá. Či Ten, komu bola ponúknutá Božia láska. Či sa nevracia. Či neprichádza naspäť. A v ten deň, keď ten marotratný syn prišiel nazad, tak otec mal neskutočnú radosť. Urobil hostinu a všetko možné, tie príbehy poznať, radovali sa a tak ďalej a tak ďalej. Potom by Boh s otvorenou náručou čaká na mňa a na teba každý deň. A toto ty nezmeníš. Ten syn pre, dal celý, celý majetok, ale to, že otec stál na tej ceste každý deň s otvorenou náručou, to nezmenil. To nezmenil. To bola Božia láska. A taká Božia láska je. A ty ju nezmeníš. Ty ju nezmeníš. Keď sa rozhodneš robiť strašne zlé veci vo svojom živote, Božiu lásku nezmeníš keď budeš robiť dobré veci a samé dobré veci, Božú lásku nezmeníš. Božú lásku nezmeníš, ani ju nezväčšíš, ani ju nezmenšíš. Boh ťa miloval skôr, ako si sa narodil. Ty Božú lásku nemôžeš zmeniť. A po tretie, Boh nás vyzýva v Božom slove, aby sme zostávali v Božej láske. Aby sme ty a ja zotrvávali muže v láske. Júda 1, 20, 21 hovorí, udržujte sa v láske Božej. V inom preklade v anglickom je to tam napísané takým spôsobom, uh, keep yourself, také, že zostávajte. Proste nejakým spôsobom, buďte v nej vnorení. Buďte v nej vnorení stále, každý deň, celý svoj život, od rána do večera, zostávajte pre celý zvyšok svojho života v Božej láske. A ak si Božiu lásku poznal, ak si Bohu dovolil, aby Božu lásku v svojom srdci mohol vyliať. Ak si to nedovolil, kedykoľvek máš právo a čas urobiť túto vec, aby si dovolil Bohu rozliať Božiu lásku v tvojom srdci. A je to veľmi ťažké, je to veľmi ťažké. Výzva zhmotniť Božiu lásku pre iných ľudí je veľmi ťažká. A ja viem, o čom hovorím. Ja viem, o čom hovorím. Ja tu dnes stojím a rozprávam vám nejaké Božie veci, ale touto vecou sa borím dlhý čas, aby som ráno stal uvedomiať si alebo uvedomujúci, že Boh ma miluje dnešné ráno, tak ako nikto na zemi. Aby som išiel do roboty a vrátil sa aby som zhofil túto lásku pre svoje deti, pre svoju rodinu. Aby nič iné ma nevytočilo, nedalo mi závravok reagovať tak, aby si deti povedali, alebo moje deti povedali, nechcem byť ako tento človek. A viete, koľko razy ma ne? V tomto. Viete, koľkokrát sa mi nedarí zahmotniť Božú lásku. A môj modlí povie, Bože, chcem zahmotniť Tvoju lásku tam, kde som nežia. Je to asi jedna z najťažších úloh, pretože milovať alebo rozprávať o láske, ako by to ja hovorím, je veľmi jednoduché, je ľahké. Ale práve tomu zahmotniť tú lásku je ťažké. Je tak ťažké, že Kristus, keď sa chystal zahmotniť Božú lásku, tak v Božom slove čítame, že kvapky krvi padali z jeho tváre bol to môj. On bojoval duchovný boj. A ty a ja chceme zhmotniť Božú lásku, či chceš alebo nechceš. Budeš bojovať boj neskutočný. Neskutočný. Pretože diabol prichádza a má tisíc vecí a povie ti, si v pravde, máš právo, ja neviem, čo všetko možné, áno, mali by to robiť takto a takto a takto. A je oveľa ľahšie proste z pozície autority a sily, ako to mnoho raz robí, nie múdre. Pošľapať Božiu lásku. A je oveľa ťažšie toto všetko dať nabok a priniesť Božiu lásku. Viete, keď je človek zamilovaný, verím tomu, že mnohí z vás boli, niektorí z vás ešte budú, tak sa normálne, že znáša keď je človek zamilovaný, dokáže písať každý deň listy, konce každej vety sa rimujú, dokáže písať básničky, dokáže robiť crazy veci, proste dokáže ísť na otočku vlakom stovky kilometrov. A zdá sa mu to normálne, keď sa mu niekto pýta, spýta, si si akože cez Košice, že zle s tebou, že čo, akože chceš chodiť takto nočným rýchlikom, nevyspatý ráno, potom ideš. No a čo? No a čo? Zrádherný čas. Človek vtedy úplne, že oči nič, uši nič, nevidím zle, nepočujem zle. proste všetko je nádherné, všetko je krásne. A vtedy je jednoduché milovať. Alebo byť usmiatý a vznášať sa. Ak si v plnosti Ducha Svetého, ak naozaj kráča s Duchom Svetým a si úplne nadšený, vtedy by si pre Boha urobil čokoľvek. Čokoľvek. Keby ti tvoj pastor povedal, choď a urob toto, ideš a urobíš. Keby ti manželka povedala, urob toto, ty povieš, a ten pomyslela sa, spýta sa, čo ďalej. Ale čo vtedy, keď ťa zrazu ten istý duch uchváti a pristaneš na púšti ako Kristus? Ako Kristus pristal na púšti. Ja, minulé som pozeral taký dokument. Otec zobral cenu asi 10 ročnú v Austrálii, že idú si urobiť nejaký výlet na nejaké jazero, kde chytia ryby. Chlap neodhadol situáciu, Austrália má také ostré kamene na, na v tom vnútrozemí, je tam strašne horúco. Zobral si tri rezervné pneumatiky, či veríte, či nie všetkých hrozbil, teda eh, prepichol na tých kameňoch. Musel ísť na prázdnych zadných pneumatikách, zadná naprava bez, eh, bez eh, vzduchu v kolesách, išiel 1, 2, teplota 40, auto mu začalo variť. Mal 20 litrov vody, 10 litrov vody obytoval do chladiča, po chvíľu mu začalo znova variť auto, obetoval ďalších 5. Proste prišla situácia, keď sa auto chytlo, začalo horeť, vystúpili 5 litrov vody, zomierali, zomierali, zomierali. A v takejto situácii obrazenie, keď sa nachádzaš v takejto situácii, keď všetko okolo teba ide zlé, mobil nefunguje, nebol tam signál, auto zhorelo, v strede niekde úplne v pustatine, ťažké, nič, len teplo a pálava, kriky, manženia, horúco. Môžu sa nachádzať v takej situácii. A v takej situácii možno niekedy je ťažké, ťažké zachovať si chladnú hlavu, keď ti na hlavu peče slnko. V takej situácii možno ťažko zareagovať a zhlopniť Božú lásku. Možno doma úplne všetko ide zle, ťažká chuť. Títo dvaja na konci sa zachránili naozaj, našli ich jedno auto a asi dve hodiny, ako dva a pol hodiny, na dva Bengálii a dieťa by nemohlo prežilo. Možno sa aj ty nachádzaš niekedy na púšti a je tam zlé, proste neješ, nepiješ a si vyzvaný k tomu, aby si robil veci, aby si zhmotnil Božú lásku. Dneska, keď ma boli hlava, som nervózny, šéf mi dal dobre na, na frak v robote a dneska mám zhmotniť Božú lásku svojim deťom, dajte mi pokoj, chodte do izby, ja chcem byť sám. Ale Boh teba má vyzýva, aby sme zhmotnili Božú lásku. Ty a ja sme nositeľmi Božej lásky. Je to naša výsada, je to naše právo, je to naše privilegium. Ak sa nachádzaš na púšti, tak ako Pán Ježiš Kristus, že bol tam sám, čo sa deje? Strácaš istotu Božej lásky. Zobudíš sa ráno a povieš si, dnes som mal fakt naozaj zlé ráno. Išiel som na párty, bol som vychystaný. zrazu nič šli sneď, kamión, mnohé to za mnou rozbité. A teraz som tu v tejto situácii. Čo mám robiť? Ešte mám zmoknúť Božú lásku niekomu. Včera sme tu v meste, snežilo. V niektorých zákrutách sa moje auto správala ako loď. Plávalo po zime pneumatiky. A išli sme do nejakých obchodov, čo ja veľmi mám rád. Išli sme do Európy, bol taký mokrý sneh, že A zrazu taká pani tam páči cigaretu na vozíku že prosím vás, mohli by ste ma zatlačiť do ústavu? A moja prvá myšlenka, kde je ústav? <laughs> to je to ďaleko? Sneží, Chcem na svoju ženu na deti spomnem, čiže dneska ráno tu budem stáť a niečo rozprávať. A hovorí, byť dobré. Ja som vždy tomu tlačil tam, kde potrebovala. A možno no, by som sa radšej bol skriel v Európe niekde na lavičku a počkal, kým sa tam vybaria všetky tie nákupy, lebo som v teple. A Boh ma vyzval za zahmotný Božú lásku. Za Zahmotný Božú lásku. Možno detail. Možno detail. 1. Jana 4, 16 a 18 hovorí o tom, že Božia láska, alebo dokonalá láska vyháňa strach. Božia láska vyháňa strach. A ak si aj na púšti, ale si si istý, že Boh ma miluje tak ako včera, keď som vyhral loto a je zo mňa teraz šéfom. A hoci dneska som ho celé prehral alebo prišiel loto, lebo sa pomýlili, Boh ma miluje to istou láskou. Nech bolo včera akokoľvek dobre a dneska je akokoľvek celé všetko od rána zlé, proste ako sa hovorí, staneš hlavou nohou a už od rána ti nejde, proste idem do vec, ale Boh ťa miluje tou istou láskou. A ty a ja sme vyzvaní, aby sme tú istú lásku prezentovali aj v tom dni, ktorý je zlý. Ostávaj v jeho láske vždy. A ak si budeš istý, a tým si môžeš byť istý, o tom som hovoril, že Božia láska je nemenná. Je nemenná tým si môžeš byť istý. Je to jediná vec, na ktorú sa ráno môžeš postaviť, že áno, dneska ráno a Boh miluje, nech sa deje čokoľvek. Som v Jeho láske a plnosti Jeho lásky. Tak zostávaj v tejto láske. Celý deň. Mnohí z nás iba tak, aspoň teda ja, pričuchávajú Bože láske, neviem ako ty. Niekedy tak prídeš za mňa, že no a nádherný týždeň, alebo neviem čo. Alebo len tak premeneš, ako keď padá, padá mm, vodopád a prebehneš len cez ten vodopád, akože aj sa zvážiš, ale proste ideš ďalej, že zažiješ niečo dobré uh, horúcom dni a ideš ďalej. Ale Bože slovo hovorí, nielen prebehujte cez Božú lásku, a mnohí z nás, kresťanov, to tak prebehneme cestu a ideme si ďalej svojou cestou. Ale Bože slovo nás vyzýva, aby sme v nej zostávali, aby sme neprebehli cez ňa a potom suchotí, a dokola. A podľa toho, ako si, ako ráno staneš, tak si povieš, že dneska je to na nič, a bude to na nič, aj je to tak, podľa tvojich námad, situácií, okolností. Nie, Boh tam miluje rovnako. A nech ráno staneš akokoľvek. Zostaň v jeho láske. Nepodlihni, nepodľahni svojim emóciám, náladám, okolnostiam a situáciám, ale buď si vedomý toho, že dnes ráno ja, XY, tu stojím z Božej milosti, a môžem si byť istý, že Boh ma miluje a zachrána, keď staneš, povedz si ma túto jednu vec, keď to učí. Boh ma miluje rovnako ako Krista. Stáť a chod s týmto veľmi robiť veci. Boh ťa miluje, nech robíš, čo robíš, ale to neznamená, že prehľadá tvoj hriech. Boh neprehľadá tvoj hriech. To, že Boh nás miluje, nás neopravňuje k tomu, aby sme robili, čo sa nám zachce. A o tom je zase iná kázeň, alebo ďalšia kázeň. Ale chcem povedať, dopovedom že Boh neprihľada na tvoje hriechy. Kým nepríde s tými pred Ježiša Krista a nevyznáš ich. Ale neprihľada ich. Neprihľada. A keď to všetko zosumarizujem, mám, že suma suma, nestačí to len vedieť, mne stačí len vedieť o tom, že Boh ma miloval skôr, ako som sa narodil. Že Božiu lásku nezmením, ale môžem ju síce zhmotniť, ale vlastne sa mi nechce. A že mám zostávať Bože láske. Nestačí to len vedieť. Dôležité je, aby sme sa tým nechali ovplyvniť. Aby sme sa tým nechali premieňať. Aby sme nechali Božiu lásku v našom živote. Aby sme nechali rásť. Aby sme ju nechali rozhoňovať. Aby sme boli tými, ktorí ju prinášajú. A tým bude Božia láska rozhodená, keď ja a ty ju prinesieš tam, kde Božia láska nie je. Keď ju prinesieš tam, kde láska chýba. Keď ju prinesieš tam, kde lásku nikto neočakáva. Keď ju zhmotníš v situácii, kedy každý čaká úplne niečo iné. Rímanom 13.8 sa píše, že nič nedohnite nikomu iba lásku, lebo kto miluje, naplnil zákon, kto miluje blížneho, naplnil zákon. Bože slovo nás vyzýva k tomu, aby sme naozaj naplnili zákon tým, že budeme milovať tých, ktorí sú okolo nás. A potom som si otvoril motoricky známu kapitolu Korintianom 13 a prečítal som si zo pár slov, ale ani ich nebudem veľmi komentovať, iba sa skúš zastaviť pri každom slove že toto je úplne, že zhopnenie čím, alebo čo je láska. A keď sa začne ráno zobudíš, teda ja určite pre mňa to bude brutálna výzva, pretože každé to slovo je tak ľahké prečítať, ale je neskutočne ťažké žiť. Láska je trpezlivá. A už tu som skončil. Láska je dobrotivá. Nezávidí. Láska sa nevypína. Nenadýma sa, nie je neslušná a nie je sebecká. Nerozčuluje sa a nezmyšľa zlé. Neraduje sa z neprávosti, ale teší sa s pravdou. Všetko znáša, všetkému verí, všetkého sa nádeje a všetko pretopí. A láska sa nikdy neprestane. Neskutočné výzvy, ak chceš zmotniť lásku, tu máš návod čo máš robiť a aký máme byť. A viete, teraz je čas, keď horí tretia sviečka na veľkom venci a keď naše mysle a srdce by mali byť upravené a pripravovať sa na, na e, oslavu narodení Pána Ježiša Krista. Keď máš tie narodení, každý očakáva nejaký, nejakú dobrú večer, ja neviem, čo všetko možné. A Pán Ježiš očakáva, že na nezabudíš. A možno je to čas, keď budeš odcestovaný, budeš so svojou rodinou, budeš niekde inde. A naozaj to bude špeciálna príležitosť, tak ako zrazu Noé sa ocitol, ocitol špeciálne príležitosti, keď zrazu ani nevedel ako, začal stávať podľa eh, Božieho vôle Keď ani tí ľudia, ktorí tu stáli pred tými anielmi, zrazu ani nevedeli a stáli tam. A boli v situácii, títo boli v situácii s tým Noém, keď ešte mohli niečo riešiť, mohli niečo meniť. Žiaľ, títo, ktorí stáli pred tými anielmi, už nemohli robiť nič. Už nemohli robiť nič. Tuto niekde to začínalo a tuto niekde to končilo. A čo urobíš ty? Čo urobíš ty? Dnešné ráno. Možno si povieš, že ja v Boha verím. Aj tu stále ľudia, ktorí v Boha verili a dokonca ich otec bol pastor a doma chodil na tom smluvu. Boli to ľudia, ktorí slúžili na a robili veci a predsa skončili naľavovanie na práve. Čo robí? Urobíš ja, ty necháš sa prameniť Božou láskou, necháš, aby Boh sa sa dotkol, stačí to málo. Ak si to nikdy neurobil, povedz Bohu, Bože, To ešte nikto, nikto Boha neoslovil. Môže stvoriť svoju hlavu aj tomu. Možno v tejto chvíli a povedať, Bože, chce, aby si sa dotkol môjho srdca. Chcem zažiť Tvoju lásku. A chcem byť nositeľom Tvojho lásky. Keď bude koniec, Bože slovo hovorí v v 13, 13. kapitole 35. verši učeníkov, viete, po čom vás poznajú, keď prídu tie, keď príde ten koniec, keď príde koniec tohto sveta, keď ja prídem po vás, keď už sa budú dôležité časy, viete, po čom vás poznajú? Poznajú vás po tom, že budete mať drahé auto. A musí byť biele, aby sa nebylo s vašim ruchom. Je to tak? Nie. Poznajú vás podľa toho, že budete mať predmenom titul vysokoškolský pri najmenšom a vtedy prejdete bránu. Je to tak? Nie je to tak. Poznajú vás podľa toho, že ste pomáhali babke zákupy. Každý deň. Nebude to ani toto. Jediné, po čo vás tí okolo nás poznajú a okolo vás poznajú, je podľa lásky. Podľa lásky. A je to obrovská výzva. Všetko ostatné bude prehľadané v tomto svete, lebo sa to nebude nosiť. A už to prichádza. Mnohokrát veci, ktoré sú naozaj biblické a, a sú, sú správne a dobré, vo svete sú považované za zlé a za blbosti a zlé veci sa stávajú príkladom a je to, je to dobré v tomto čase celý, celý svet zvrátený, alebo, alebo jeho hodnoty sa prevracajú. Ale to jediné, čo ost, ostane, to, čo nikdy neprestane a to, podľa čoho vás poznajú, pretože sa to nosiť nebude. A bude to vzácne. Bude láska. Je na mňa na tebe, čo urobíme. Je na mňa na tebe, či sa rozhodneme byť nositeľmi tejto Božej lásky. Alebo, alebo, alebo si budeme svojou cestou. A možno teraz этих линий. Можно со мной идти. стишек Брэдмор. Chcę zawiązać w tym chwili. Tak, z niebo wam Boże łaski, nasz czas zamyślony teraz. pozbudzujúci k tomu a opäť možno chcem zažiť toto tvár lásky. A nielen zažiť, chcem, chcem, aby, aby som bol aj nositeľom, Pane. Chcem, Pane, aby tí, ktorí išli okolo mňa, aby tú lásku boli nažívali tiež skrze mňa. Chcem byť tým, ktorý bude zhmotnovať lásku zajtra ráno. Bože, pomôž mi meniť sa, lebo je to ľahké. Drahý Pane, ďakujem Ti za to, že Ty si poslal svojho Syna Ježa Krista, lebo si nás miloval, tak ako si miloval Jeho. Bože, ďakujem Ti za to, že si mňa miloval tou istou láskou a miluješ ma tou istou láskou každý deň a niekedy sa ti až čuduje. Bože, odpúšť, že zrazá tvoju lásku. Že niekedy moje skutky hore o Bože, ja to prosím, aby si ma učil naozaj Božiu lásku rozdávať. Aby si ma učil nie zastavu, Pane, Tvoju lásku s hrdosťou. Pane, chcem zažiť ten deň, keď ľudia budú poznať, že som kresťan podľa lásky. Chcem, Pane Ježišu Kriste, aby, aby to bolo vidieť. Pane, a teraz, keď, keď sa blíži čas, keď si pripomíname, čo si vlastne urobil, prečo si prišiel na túto zem. Pane, daj milosť, aby si videl za svojou rodinou, aby som bol nositeľom lásky. Aby som neprinesol štedrej večery dávčiky Božia, aby som prinesol lásku a pokoj. Bože, ďakujem Ti, že si nekonečný vo svojej láske, že Tvoja láska je bez hraníc a je preťažujúca.